פרק י"ז וידבר אדוני אל משה לאמור, אמור אל, אל עזר בן אהרון הכהן, וירם את המחטות מבין השרפה, ואת האש זרי הלאה כי יקדשו. את מחטות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים, ציפוי למזבח, כי הקריבום לפני אדוני ויקדשו, ויהיו לאות לבני ישראל. ויקח עזר הכהן את מחטות הנחושת אשר הקריבו השרופים וירקעום ציפוי למזבח. זיכרון לבני ישראל למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרון הוא להקטיר קטורת לפני אדוני ולא יהיה ככורח וכעדתו כאשר דיבר אדוני ביד משה לו. ויילונו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרון לאמור, אתם המיתם את עם אדוני. ויהי, בהיקהל העדה על משה ועל אהרון, ויפנו אל אוהל מועד, והנה כיסהו הענן, וירא כבוד אדוני. ויבוא משה ואהרון אל פני אוהל מועד, וידבר אדוני אל משה לאמור, הרומו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח, ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני אדוני החל הנגב. ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגב בעם. וייתן את הקטורת, ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. ויהיו המתים במגפה ארבע עשר אלף ושבע מאות, מלבד המתים על דבר קורח. וישוב אהרון אל משה אל פתח אוהל מועד, והמגפה נעצרה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל וקח מאיתם מטה מטה לבית אב, מאת כל נשיאיהם לבית אבותם. שנים עשר מטות איש את שמו, תכתוב על מטהו. ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם. והנחתם באוהל מועד לפני העדות, אשר אבעד לכם שמה. והיה האיש אשר אבחר בו, מטהו יפרח, והשיקותי מעלי את תלונות בני ישראל, אשר הם מלינים עליכם. וידבר משה אל בני ישראל, ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד, מטה לנשיא אחד לבית אבותם, שנים עשר מטות, ומטה אהרון בתוך מטותם. וינח משה את המטות לפני אדוני באוהל העדות. ויהי ממוחרת, ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים. ויוצא משה את כל המטות מלפני אדוני, אל כל בני ישראל, ויראו, ויקחו איש מטהו. ויאמר אדוני אל משה, השבת מטה אהרון לפני העדות למשמרת, לאות לבני מרי, ותכל תלונותם מעלי ולא ימותו. ויעש משה, כאשר ציווה אדוני אותו, כן עשה. ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, הן גבענו, אבדנו כולנו, אבדנו. כל הקרב, הקרב אל משכן אדוני, ימות. האם תמנו לגבוה?